տարբեր երկրներում հաստատված մեր հայրենակիցների հետ Արցախի իրենց կյանքի ու ապագայի մասին Վան Նովիկովի հայկական ֆենոմեն հեղինակային հաղորդաշարում։ Բարև ձեզ հարգելի ռադիոլսողներ, մեր թողարկմանն անդրադառնալու ենք Կանադայի հայ համայնքին եւ հայ դատի հանձնախմբի աշխատանքներին։ Վերջերս տարածված տեղեկատվության համաձայն կանադական ընկերություններից մեկը, որը հետախուզական սարքավորումներ էր վաճառում թուրքական բայրակթարներին, սնանկության եզրին է հայտնվել։ Կանադայում Հայդատի հանձնախմբի եւ համայնքի ջանքերով աշխատանքներ են տարվում հայանպաստ որոշումների ընդունման, հումանիտար օժանդակություն ցուցաբերելու, հայ-կանադական հարաբերություններն ընդլայնելու ուղղությամբ։ Այս եւ այլ մանրամասների շուրջ զրուցել ենք Հոիդա Կանադայի Հայդատի հանձնախմբի Օտավայի գրասենյակի վարիշ տնորեն Սևակ Բելյանի հետ։ Կանադայի հետ մենք շատ փորձեցինք կապ հաստատել, հատկապես նկատի ունենալով, որ Կանադայում բավականին այսպես գործնական եւ արդյունավետ աշխատանք ծավալվեց, բնականաբար դրանից անմասն չէր նաեւ մեր հայդատի հանձնախումբը գրասենյակը եւ հետաքրքիր էր պատերազմից հետո ինչ տեղի ունեցավ ծրագրերում, ինչ փոփոխություններ կատարվեցին, ինչ ուղղությամբ են աշխատում այժմ Կանադայում հանձնախմբի ներկայացուցիչները։ Դուք ճիշտ նշեցիք, որ թե նախապատերազմյան շրջանին մանավանդ պատերազմական պատերազմյան շրջանին եւ հետ պատերազմյան շրջանին Կանադայի հայտարարի անսնախումբի ամբողջ ցանցով Կանադայով մեկ եւ շրջանային անսնախումբով Օտավայի Կասենյակով եւ դեղական անսնախումբերով լայնազավալ աշխատանք ընդառավ բոլոր մագարտակներով եւ բոլոր ոլորտներով վրա։ Նամանավանդ անշուշտ քաղաքական, գարավարական հարաբերությունների իմաստով, քարոշչական, ինչպես նաեւ մարդասիրական օժանդակություն հասնելու բեմով, բայց ես երևի ավելի գեթոնանամ քաղաքական աշխատանքների վրա եւ ինչպես նշեցիք, այո, դիղան բազմատիվ ցերկերումներ հագարակ Իրաք պատերազմի դխաղաչագավարդին եւ մեր ունեցած բազմաթիվ գործներին, թե մարդկային, թե տարածքային։ Կանադայի մեջ մենք կարողացանք մի քանի հիմնական առաջաշարժեր ունենալ, որոնց մեջ թվի մի քանի մահ։ Գիտեք, անցյալին նախապատերազմյան շրջանին, երբ ընդհարումները դեր ունենային կամ Ղարաբաղյան հիմնահարցի բանակցային գործընթացը, այսպես ասած, ճուր երեսը կա, Կանադան ինչպես շարք մայլ երկրների նման ուներ շատ այսպես երկչոտ գեցվածք, շատ բավանողական գեցված տարածք եւ միշտ կփորձեին այսպես ասած, եթե կարող եմ ասել, այդ կորզանարար հավասարակշռությունը խաղալ։ Եվ պետք է ասել, որ որոշ չափով մենք կարողացանք այդ լրության բادرը որոշ չափով փլել։ Այո, ճիշտ է, որ Կանադան ճշտոնապես գոմ չբնեց, ճշտոնապես չթադավարեց, բայց եւ այնպես հայտարարությունները գարավարական մագարտակի վրա շատ ավելի թրագանն էին, շատ ավելի հայամետ էին։ Մանավանդ նշեմ այստեղ, որ հետպատերազմյան շրջանին նոյեմբերի 9-ից մի քանի օր հետո թեբերև ուշացած կանադան հայտարարություն տարածեց, որտեղ շատ հստակ ծավով նշեց, որ կանադան կգանքնի Հայաստանի եւ հայ ժողովրդի կողքին եւ գոչ կուղե Թուրքիո եւ Ադրբեջանին, որ զերծ մնան առաջիկա ագրեսիայից։ Բայց պետք է ասել, որ Կանադան իր այդ խոսքերը ամբողջովին էլ կոզնական քայլերով ուրեմն չի հետևողականացուց։ Այո, եղան գակմա կարևոր որոշումներ, որոնց շարքին հավանաբար կարևորակույնը պետք է նշել բայրակտար անօթաչու թռչող սարքերի վրա դեղատրված թիրախավորման սակավորումները, որոնք կանադական արդատության էին, ուրեմն կանադայի կառավարությունը շնորհիվ Դաշնակցության Հայտարարի անձնախմբի տարած աշխատանքին եւ բանեցուցած ճնշումին գազացրին, գասեցեց այդ թիրախավորման սակավովների արդահանումը դեպի Թուրքիա, որ Թուրքիան, ինչպես գիտեք, աբորինի ծևով փոխանցած է Ադրբեջանին, եւ այդ մեկը փողոքի ալիք առաջացուց թուրքական եւ ադրբեջանական շրջանների կողմից մինչեւ այդ մագարտակի, որ Իլհամ Ալիևի անձամբ երեք դարբեր արիտներով սուրը կնատատման ենթարկեց Կանադան, ասելով, որ Կանադան դարձել է հայկական լոբիինգի ենթակա, Կանադան ով այն ընկալում, որ սենց որոշումներ ագայացնում մեր թեմ, չգիտեմ եւ այլն եւ այլն։ Նաեւ մարտահրավերը արտասիրական օժանդակության վերաբերյալ Կանադան փոխանցեց մոտավորապես 1.5 միլիոն դոլարի արտասիրական օժանդակություն։ Պատերազմից հետո։ Պատերազմի ընթացքից եւ հետո, ընթացքի մոտ 5 միլիոն, ընթացքից հետո 1 միլիոն, որը ինքնին նաեւ աննախադեպ կայել է, բայց մենք անգերզ ասած բավարար չենք համարում։ Մենք ավարտում ենք, որ Կանադան շատ ավելին կարող է անել եւ այսօր աշխատում ենք հիմնականի մեջ, որ ուղագի մարտասիրական օժանդակություն փոխանցի հենց ուղագի հայկական գոմին եւ ոչ ասենք միան միջազգային գազագերություններին, որը ինչպես գիտեք, այդ քումարը որ փոխանցվում է ասենք միջազգային գարմիր խաչին, բաժանվում է նաև հագարագոտ կողմին։ Եվ ուրեմն ատի անգախ պետք է նաև նշել, որ Կանադայի խորհրդարանի մեջ ներկայացված 4 հիմնական գուսակցությունները համեմատաբար բոլորն էլ շատ ավելի հայամետ հայտարարություններով անտեսական պատերազմական եւ հետպատերազմական շրջանին, ինչպես նաեւ այսօր ծևով նույն թափը կշարունակվի անինչ կբարայի Սյունիքի մեջ։ Ներտապանցումը, որ դեր ունենա ադրբեջանական գոմը դեպի Սյունիք, ու խախտվի Հայաստանի հողային ամբողջականությունը եւ սուվերենությունը։ Այս բոլորը սելով մեկտեղ պետք է շատ հստակ ծևով նշել եւ ճշտել, որ այս կանը բավարար չէ։ Կանադայությունը որպես դինամիկ եւ աշխուժ համայնք չի գնա ձեռնազանստիլ եւ կողը լալ այս արդյունքն։ Մենք շատ ավելի գցկտինք եւ հավանանք, որ Կանադայի վերությունը շարավելին կարող է անել, բայց եւ այնպես ինչպես ասի, թերական նախատվյալներ են ասոնք եւ գուսանք, որ այս բոլորի վրա ավելի կարողանանք հավելյալ ծերբերումներ ապահովել, բայց այդ բոլորը ճշմարտապես այսօր գախյալ է ներգաղացնեն։ Մեզ համար առաջնահերթություն է, որ ՀՀԳ Մինսկի խումբը ամբողջովին վերաներկրավի բանակցային գործընթացի մեջ եւ հստակ բանացեվումով կայլեր ծերնագրին ապահովելու Արցախահայության ֆիզիկական ապահովությունը, ինչպես նաև իշխանության իրավունքը, ինչպես նաև մեր բոլոր ռազմակերիների անհաբաղ վերադարձը եւ նաև մեր պատմամշակութային գորամշակութային ժառանգության բավանումը։ Այս բոլորի ուղղությամբ աշխատանքները շարունակվելու են։ Տեղեկություն հնչեց, որ վայրակթարների պահեստամասեր վաճառող ընկերությունը սնանկացել է։ Այո, ուրեմն թիրախավորման սակավորումները արդատող ընկերությունը չէ, որ սնանկացել է։ Այդ ընկերությունը բնականաբար մեծ վնաս կրեց Շատ մեծ վնաս կրեց հագարակային հողության որդերկական գոմը, այսպես ասած, ծածկելով իրենց դիվանագիտական ցախողությունը փորձեցին այնպես ծեվածնել արդակին աշխարհին, թե իբր Կանադայի գասեցումը անկան էլ չաստեց ԱԹՍ-ների սենք արդատանքի իրենց ծրագրին, բայց մենք ունենք հաստատ դերակցությունները, որ շատ էլ ժխտական ծևով աստեցություն ունեցավ այդ ծրագրի վրա, բայց գալ մի այլ ընկերություն, Telemus Incorporated անունով ընկերությունը, որ ուրեմն դրամատում էր ինչ որ հետախուզական ցարգավորումներ, որ տեղադրվում էին թե բայրակտարների եւ թե այլ սարքերի վրա, եւ այդ Telemus ընկերության ունեցած արտոնակիրները Կանադայի բերության մոտ եւս կասեցվեցին եւ այդ ընկերությունն է որ ամբողջությամբ ենթարկվեցավ սնանկացման եւ այդ մեկը եղավ շնորհիվ Դաշնակցության Իտալիան ստախմբի դարձ աշխատանքին եւ այդ ուությամբ մենք շատ խիստ բայկարևոր գտանինք որովհետեւ բացարձակապես անընդունելի է մեզ համար որ Կանադան եւ ցանկացած այլ երկիր դառնան մեղսագիծներ անո ինչին կբադայի այսօր Արցախ աշխարհի մեջ։ Հարգելի Սևակ, կխնդրենք նաև մի փոքր բնութագրեք հայ համայնքը Կանադայում եւ ինչի շնորհիվ է հաջողվում հասնել այս կամ այն խնդրի լուծմանը։ Ենթադրում եմ, որ այնտեղ ուժեղ համայնք ունենք բավականին։ Անշուշտ Կանադան չի համարվի տասական սպյուկի մաս, միջինարևելյան քաղաքն է ունչին մանի անշուշտ, բայց Կանադան ասեմ որ շատ հին հայ քաղաք ունի, շատ հին պատմություն ունի հայ համայնքը Կանադայի մեջ, թեևս 1890 90-ական թվականներից ի վեր Կանադայի մեջ եղել են պատկարելի թիվով հայություն, ինչպես նաև գազագերբություններ, գրոնական ուրեմն ներգայություն, ռուսակցական ներգայություն, որոնցից առաջնորդողը միշտ եղել է հայապարական դաշնակցությունը եւ դարբեր կոմիտեներով եւ ուղեկից միություններով։ Հանքրվանային դրությամբ Կանադայի հայ համայնքը աճ ապրեց։ Նամանավանդ պետք է ասել, երբ Միջին Արևելյան մեր տասական կառույցների մեջ դերի ունենային ինչ որ սոցիալական քաղաքական խնդիրներ։ Այսինքն սկսենք 1950-ական թվականների, ասենք Եգիպտական Հարցից հետո Եգիպտայեր տեղափոխվել են Կանադա 70-ականներից Լիբանի քաղաքացիական պատերազմից հետո վերջերս Սիրիայի պատերազմից հետո բազմահազար հայություն փոխադրվեց Կանադա եւ այսպես հանգրվանային ծությամբ Կանադայի հայկաղուտը աբեց աճ եւ պետք է ասել որ շնորհիվ դաշնակցության եւ դաշնակցության ուղեկից կազմակերպությունների քաղուտը շատ արագ գազմագերվեց տարիների ընթացքում քաղուտը այսօր ունի հստակ նպատակներ, գերհերաբնտե հստակ նպատակներ եւ լալով գազագերբ ներհուն շատ դինամիկ աշխատանք է որ գտավի բոլոր մագարտակներով վրա։ Պետք է նաեւ նշել, որ մենք պարտավորություն ունենք, թե կանադան այդ եզակի համայնքն է սպյուրքի մեջ, որ մեծ մասամբ այսօր հայախոս համայնք է։ Գիտեք, Եվրոպայի մեջ եւ Հյուսիսային Ամերիկայի մեջ մենք ունենք բազմաթիվ համայնքներ, որոնք դժբախտաբար որքան էլ լան շատ գենսունակ եւ շատ աշխուժ ամեն տեսակելով դժբախտաբար հայախոսությունը հերս հերե նահանջ կացանակ է, բայց Կանադան այդ եզակի շրջանն է, որ քետ ամբողջովին հայախոս է։ Այսինքն գործում են հայկական դպրոցներ, եկեղեցի, ակտիվ է համայնքային կյանքը։ Շատ ակտիվ համայնքային կյանք կամ անհամանտ հանշուշ մեծ քաղաքների մեջ, այսինքն ես նկատի ունեմ այստեղ Մոնտրեալ, Քեվեկ նահանգի Մոնտրեալ Մոնտրեալ եւ Լավալ քաղաքները։ Իդեպ նշեմ, որ Լավալ քաղաքը եղավ առաջին մարմին ամբողջ Կանադայի տարածքում, որ ճանաչեց Արցախի հանրապետության անկախությունը։ Մոնտրեալ Լավալ քաղաքները, որոնք նույն չափի աշխուժությամբ եւ քանագով Թորոնտոյի քաղաքի հայամայնքը, որոնք արևմտյան ապում գտնվող Վանկուվեր քաղաքի հայամայնքը, ինչպես նաեւ կան շատ այլ փոքր համայնքները, որոնք ճիշտ ասած հնակույն քաղաքներն են Կանադայի մեջ, որոնք մեծ ամասությամբ կգտնվին հարավային Օնտարիոյի մեջ։ Եվ այո, համանգային յանքը շատ աշխուժ է, մեծ քաղաքների մեջ կգործեն ամենօրյա վարժարաններ, անշուշտ կան բազմաթիվ եկեղեցիներ պատկանող տարբեր համանությունների։ Բնականաբար մեծ ամասնությունը գազմելով հայ արաքելական եկեղեցին, բայց նաև ունենք հայ կաթողիկի, հայ ավետարանական համանության թեկող հայություն, որ եւ ունեն իրենց եկեղեցիները, ինչպես նաև կան բազմաթիվ հայ գետոններ ակումբները, որոնք բոլորը գործեն հայ-արաբական դաշնակցության հովանու ներքո եւ այդ բոլորը այսպես ասած հավաքատեղիներ են շրջանի հայության համար, որտեղ կան իրենց սերունդները դաստիարակեն, հայերեն սովորեն, հայրենասիրությունը սովորեն եւ այդպիսով կարող կբահեն Կովկովի եւ Գացանակեն եւ Գաբավեն հարաճի հաջողությունները։ Ներկայում Կանադայում հայդատի գործունեության առաջնային ծրագիրը ո՞րն է, որ այժմ գործնական աշխատանքներ են տարվում։ Պետք է ասել, որ հիմնական հիմնականում այսօր մեր աշխատանքային ուղղվածությունները նախ եւ առաջ Արցախն է։ Գրեթե մեր բոլոր ծրագրերը այսօր ուղղված են Արցախայության եւ այդ ուղղությամբ տարվող քաղաքական աշխատանքին, ինչպես քիչ առաջ կնշեի մեր դարբեր առաջնահերթությունները, բայց նաեւ միևնույն ադեն մենք աշխատենք հայոց ցեղասպանության ոչ ճանաչման, որովհետև ինչպես գիտեք, Կանադայի մեջ արդեն վաղուց ճանաչվել է այս ցեղասպանությունը, բայց վանչադիրական ստեղծազարարի շուրջ կդարվեն աշխատանքները, նաև ցեղասպանության մասին ավելի իրազեկման աշխատանքները կդարվեն դարբեր մագարտակների վրա, նամանավանդ ուսումնական մագարտակի վրա, որ Կանադայի դարբեր շրջանների ուսումնական խորհուրդները ներառեն հայոց ցեղասպանությունը որպես նյութ, փոխանցվելիք նյութ հանային վարժարաններներս, նաև հսկայական աշխատանք կդարվի անշուշտ Կանադա Հայաստան Հայաստան հարաբերությունների զարգացման ուղղությամբ։ Այդ ուղղությամբ եւս ունեցած են շարք մը հաջողություններ, որոնցում են վերջինը հadoop տեսփանոթիմը նշանակում է կանադայի գոմե հայաստանի մոտ որը մոտ դնեն ավելի հստակ բիլի լա իր աշխատանքների մանրամասները եւ այդ ուղությամբ մենք կտանենք հետեւողական աշխատանք նաեւ ինչ գվերապեի դնդեսական հարաբերություններին այսինքն խորացնել դնդեսական հարաբերությունները երկուերիները միջև եւ ապահովել կանադայի դիվանագիտական ներգայացությունը ամբողջական դիվանագիտական ներգայացությունը հայաստանի մեջ որը պետք է ասել ցավոք սրի կանադան միակ 7-նյակի այդ մեծ 7-նյակի խմբակի մեջ միակ երկիրն է որ թե Հայաստանի մեջ ունի տեսփանատուն հագարակ ժողովուրդների ասենք շատ մոտ հարաբերության հագարակ փոխադարձ ասենք աջող տնտեսական հարաբերություններին քաղաքական խոր հարաբերություններին բայց տեսանանուն չունեն ուրեմն այդ ուղղությամբ եւս կաշխատենք եւ անշուշտ շավախկայության ուղղությամբ աշխատանքներ դավեն նաև Կանադա Արցախ բարեկամության խումբ կար։ Այո, այո։ Այդ խմբի ակտիվացման ուղղությամբ աշխատանքներ կան։ Այո, ուրեմն այդ խումբը գործե։ Պետք է ասել, որ դա ավելի մեծ Կանադա-Հայաստան բարեկամական խմբակցությունը, որ նաև շատ մահացել այդ խմբակցության ճամփով է որ ուրեմն գտալվեն, բայց այո, Կանադա-Արցախ խմբակցությունը եւս կգործե հաջող համագործակցությամբ Կանադա-Հայաստան խմբակցության հետ եւ իրենք հիմնականի մեջ կդանեն ուրեմն քարոշչական նաև իրազեկման աշխատանքները, խորհրդանական շրջանակներն էս, որովհետեւ Արցախի հարցը ավելի առավել եւս ուշադրություն ստանա թե խորհրդարանական, թե գարավարական օղակներում մոտ։ Շնորհակալություն Սևակ հարցազրույցի մեջ հրավերն ընդունելու համար եւ ձեզ հաջողություններ ենք մաղթում ձեր բոլոր նախաձեռնություններում՝ ի նպաստ մայր հայրենիքի եւ Արցախի։ Նմանաբար շնորհակալություն ցեզի։ Հարգելի ռադիո լսողներ, մեր զրուցակիցն էր Հոիդա Կանադայի Հայդատի հանձնախմբի Օտավայի գրասենյակի վարիշ տնօրեն Սևակ Բելյանը։ Ավարտին մտեցավ հայկական ֆենոմեն հաղորդաշարի հերթական թողարկումը թողարկումը խոսափողի մոտ էր հեղինակ եւ վարող Վան Նովիկովը։ Կհանդիպենք։